บุ๊กทูหกสิบสามอนัมปุลุตีกาการตั้งคำถามสอง mengajukan pertanyaan อ u a ดิฉันมีงานอดิเรก saya memiliki hobi ดิฉันเล่นเทนนิส saya bermain tenis สนามเทนนิสอยู่ที่ไหนคะ di mana lapangan tenis คุณมีงานอดิเรกไหม apakah kamu memiliki hobi ดิฉันเล่นฟุตบอล saya bermain sepak bola สนามฟุตบอลอยู่ที่ไหนคะ di mana ada lapangan sepak bola ดิฉันเจ็บแขน tangan saya sakit ดิฉันเจ็บเท้าและมือด้วย kaki dan tangan saya juga sakit. มีคุณหมออยู่ไหมคะ Di mana ada dokter? ดิฉันมีรถ Saya memiliki mobil. ดิฉันมีจักรยานยนต์ด้วย Saya juga memiliki sepeda motor ดิฉันจะจอดรถได้ที่ไหนคะ Di mana ada lapangan parkir ดิฉันมีเสื้อสเวตเตอร์ Saya memiliki sebuah baju hangat ดิฉันมีเสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงยีนด้วย Saya juga memiliki jaket dan jeans. เครื่องซักผ้าอยู่ที่ไหนคะ Di mana ada mesin cuci? ดิฉันมีจาน Saya mempunyai sebuah piring. ดิฉันมีมีดซ่อมและช้อน saya mempunyai pisau garpu dan sendok เกลือและพริกไทยอยู่ไหนคะ di mana garam dan mericanya